Martxoak hogei gaur osteguna data hau berri hon albistegia duzue berri hozar erratiaren albiste eman kezuna, ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, eupen eren gobernuak Euskararekiko duen politika zalatzeko iruñeko kaletatik barna manifestazioa eginen da. Nafarrako gobernuak Euskal komunitatea mutu nahi duela salatzeko iruroita lagun baino gehiagok manifestazioa deitu dute martxoaren nogeita birako, larun baterako martxa Antunity Parketik abiatuko da bost erditan Euskaldunok gu Euskaltzaleok lelopean Nafarroan Euskaraz baizi nahi dutenek Nafarroaren gobernuaren aldetik jasotzen dituzten oztopoak eta erasoak salatuko dituzte Euskararen legeak dakarren zonifikazioa deredua kakazteko aleginak Nafarrako ETB xare digitalean ikusteko debekua Euskaltekiak eta Euskarazko komunikabideak diru laguntzarik gabe uztea Berriozarko auzalor hau zalor euskaltik jabarne, eta udalerri batzuetan enbat zerbitzu euskaraz jasutzea galaraztea, besteak beste horixe salatuko dena manifestazioan e, euskal komunitateak gubernuaren hizkuntza politika itxura gabe eta bide gabe beste behin ere ozen salatzera deitu du, eta eraso zerrenda amaik gabeari bukaera emateko eskatuko diote gobernuari euskararen aldeko benetako hizkuntza politika eraginkorra aldarrikatuko dute manifestazioan, Euskal Komunitatea ez zelako mutua, ez da ikuste zeinare. Eta gaia aldatuz musika eskolako kontzertuak aurrera doaz. Aurrera darraite bai eta gaur zeharkako txirulak izango ditugu entzungai musika eskolako ikasleak izango dira zeharkako txirulaz lagundurik gure belarriak gozaratuko dituztenak. Eta musika eskola utzi gabe larun batean ziklo bigarren zaioa eginen da. Eta bigarren saioan, protagonistak zuzurtarrak izango dira larun batean beraz, zuzurko zendeako erraniaga besbatze izango ditugu ikusgai arratsaldeko zazpiretan musika eskolako entzunaretoan. Sarrerak lehiatilean seiterritatik aurrera eta bi euroren truke eh, euskuratu halko ditugu. Eta bihar ostiralarekin Groutxoren eskutik zine, estabai da. Groutxo kolektiboak asgan faradi zuzendariaren nader isimin una separazion izeneko pelikula unarri harturik, zine eztabai da antolatu du ostiral unetarako eta ikusi nahi duenak bihar arratxaldeko zortzi territan kulturgunera horbildu beharko da. Eta bestetik ausentsi siguraso elkarteak birziklapen lehiaketa antolatu du. Birziklaturiko materialez eginiko musika tresnak izango dira lehiak eta honen osaga nagusiak. Musika tresnak aurkezteko EPA martxoaren hogeita lauean ireki eta hogeita zortzean itxiko da. Nafarroako kirol jokoak ahora ekarri zirekiko dugu ikirolen atalau. Baixabita ikondo jokoen bigarren fasea eta herri kirolen lehena jokatu ziren pasadeen asteburuan. Taikuando jokoetan emaitzako besiagoak izan ziren herri kirolen emaitzekin konparatuz. Emaitzekin luzatzeko asmorik ez dugu eta horrexegatik jakin eguzki plaza puntuneten kontsultatu daitezkela emaitzak. Eguraldi mintzatzeko unea du gora, intzirdio gorko iragarpenak garazi. Zerua odei gutxirekin engongo dela eta atxaldean bero odeiak garatuko direla. Ego sagaiko aizea ulbizia da gaur eta temperaturei daukionez, temperatura maksimoak nahikoa edo nabarmen igoko dira beraz gaur goxo-goxo. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da okionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari irratiaren sintonian FMko un puntu sortzean edo orduero interneten eguzkiplaza.neten. Música